Jillu dan stas natikom merba zissemija li qed tagħmlu appuntament ma' dan il-programm mill-arkivi. Dan huwa t-tielet eh, programm f'din is-sensiela nittama li qed jintlaqa' tajjeb u qed iservi ta' arfin ta' dak li għandna merfuħ fl-arkivi tagħna. Mill-arkivji qed jixxandar ukoll fuq netfm.com.mt. Il-mistieden tal-lum huwa persuna żagħżugħa li jħobb l-istorja ta' Malta, l-istorja mod partikolari tar-raħal tiegħu eh, ħażebbar u barra l-imħabba kbira li għandu lejn ħażebbar, il-mużew tal-parroċċa u l-arkivju għandu wkoll għal qalbu il-perjodu Franċiż. Semmijat nirreferi għal Michael Buħaġar. Michael gradwa fil-qasam arkivistiku b'sena l-oħra iżda ilu snin jaħdem mod volontarju fl-arkivju tal-parroċċa. Illum huwa arkivista fl-arkivju tal-Arċidjoċesi ta' Malta fil-Kurja tal-Furjana. Bi pjaċir fl-istudio ta' l-TFM nilqa lil Michael Buħaġar. Grazzi Michael li oġbok eh, tilqa l-istedina. Lum inti ħatkellimna fuq eh, l-arkivju tal-parroċċa, id-dokumenti u l-volumi mill-aktar interessanti. Tajjeb li nsemmu li propju it-teżi tiegħek Michael eh, ġib li sem Dizabbar Parish Archive and its importance to social history. Il-qudiem forsi terġa' tkun ukoll mistieden tiegħi eh, f'dan il-programm u nitkellmu fuq eh, dokumentazzjoni oħra din id-darba fuq il-perjodu Franċiż, l-epoka Gallika, eh, brabta ma' nutara fl-arkivju notarili. Nselmilkom, grazzi li ħat isimgħu dal-programm. Jiena ninteressa ruħi f'daw l-affarijiet ta' storja u anka riċerka u fl-istess ħin ukoll nieħu ħsieb l-arkivju parrokjali. Ekku, ilek issa snin. Eh, Ili madwar 10 snin parrokjali. Kien jħossibu qabel Carmenu Bonavija. Nsellimlu, nsellem il-memorja ta' ta' Sur Bonavija, niftakru jiġi l-arkivju tal-katedral jien dak iż-żmien u anka wkoll eh, l-arkivju nazzjonali. Ma iżda Michael, Michael Buħaġar, il x'waslek li bdejt tħobb l-istorja ta' Malta, il-riċerka u l-impenn tiegħek mod tista' tgħid volontarju dak iż-żmien eh, fl-arkivi. Ekku, tibda minn tkun żgħiru, tibda taqra artikli, nistla semmejn nistgħu nkomplu nsemmuh Karmenu kien jikteb kull sena u għal dak iż-żmien kien jikteb b'mod li qed jara s-sorsi primarji u jagħti referenzi tagħhom. Allura tibda. Michael, niftakru li jidil li kien jikteb fuq il-leħen is-sewwa. Fuq il-leħen is-sewwa. Mod regolari. Santwarju, Times of Malta, dak iż-żmien kienet it-Times of Malta da tagħti referenzi mal-artikli. Ekku. Eh, fil-fatt kienet waħda mill-gerger tiegħu li t-Times ma ħallewx jagħmel iżjed referenzi meta għadda żmien, eċetera. Qed nitkellmu perjodu iktar riċenti ġifieri. Eżatt, eh, eh, eh. ġifieri hu l-aħħar artiklu li kiteb kien madwar it-2016, ġifieri kien ftit qabel miet sewwa. Imbagħad, ehm, Michael. Però dejjem ikollok din l-interess qed taqra timduna kemm hawn l-istorja ta' dawn l-affarijiet, jiġifieri fejn jidħlu n-nies, fejn għandek dal-bini ta' madwarna huwa sabiħ. Titgħallem tħobb anke l-parroċċa li qed tgħix fiha jenidu anke l-lokal, parroċċa u l-lokal kważi. Kellek kellek interchangeable għal ħafna żmien. Kellek rabta mal-parroċċa. Ekku, eh, bdejt eżatt eżatt Kont diġà adult ħanejtek meta bdilt ovvjament tagħmel praċett, eċetera, daw l-affarijiet fil-parroċċa tiegħek. Imma bdejt ninvolvi ruħi sewwa fil-parroċċa kont diġà adult sewwa, ġifieri qed nitkellmu madwar 12 sena ilu hekk, fej kont kelli fuq viċin 30 sena. U kien sabni l-arċ il-kappillan dak iż-żmien Dun Bastjan għalli għandi bżonn xi ħadd fil-Mużew tas-Santwarju biex jagħti daqqa tgħid. U ovvjament kont aċċettajt minn hemm mbagħad. Il-Mużew tas-Santwarju jidil li twaqqaf minn Monsignor Zarb. Ekku, minn Zarb. E, Fl-1954 kien xi ħaġa straordinarja dak iż-żmien u li da mhux tal-li ma tgħidx knisja jgħidu prominenti enormi, fimt il-katedral u hekk. iktar prominenti. Imma li kien tlaqqas kellhom mużew. Ma kien li twaqqaf mużew fraħal ma kienx ċajta. Ma kienx ċajta anka. U kien arkivju organizzat. U kellu ximot. Kellu l-mużew organizzat għal dak iż-żmien u anke ovvjament u stess milli kien jaf ħaħsib l-arkivju li sab ta' dak iż-żmien. Anka sab dokumenti li daw kienu mitfojn bla doċ, literalment, u ġabarhom u beda jistudjom ġifiri. Tajjeb li ngħidu li da Monsinjur Zarb eh, kien l-istess persuna li organizza l-ewwel pellegrinaġġ tar-roti u l-muturi. Ekku, l-ewwel wieħed, nitkellmu informazzjoni ħażabbar. Ekku. Ġifieri għandna daw l-affarijiet kollha naqra first għalina ħażabbar. Ta' kontribut kbir. U kien jgħallem kien iħobb l-istorja E, jekk naraw forsi anka l-lum, qed terġa' tintuża da teknika jinnaf. Kien jgħallem in-nies l-istorja, daw n-nies ta' kizmin ħafna minnu anka s-sib ma kienu xafu jgħaraw jikbu l-litterati. Kemm nemmen li kellhom snajja l-lum intilfu ġifiri, ma rridux mhux qed ngħidlek biex għaw maċċajt jew hekk anzi nammirhom. E, imma da kien ġifiri pereżempju jrihom minn kwatru biex wienet tal-ordni u joħloq l-istorja tiegħu, ifhemhom xemm ġo fih. u l-importanza tiegħu. Allura volja daw nies li m'għandhomx dik il-kultura tiegħu ta' saċerdot li hu mgħallem eċċetera, kien xorta jġibhom jinteressaw ruħhom fil-proġetti li qed jagħmel, jieħdu pjaċir li ħażżabbar għandu dat teżori. Ħafna ħafna ex-voti. Ħafna ex-voti hemm madwar 85 wieħed li huma wkoll l-ikbar Naħseb l-ikbar kollezzjoni. Mhix l-ikbar kollezzjoni xem tal-ħerba u. Għandek tapinu. Għandek tapinu u għandek u melliħa. Imma bħala relazzjoni ma' xwini tal-ordni, il-galeri, speċa ġifiri ngħidu l-flotta navali tal-ordni, il-forzi armati ħanajdu tal-ordni. U ma hija ħażabbar. Dik hija ġifieri hemmhekk hemm l-iktar konċentrazzjoni. Ġifieri ħażabbar għali kif isser il-bidu l-ħajja tiegħek. Mandu post speċjali ħanajdu hekk. Però jien mbagħad jidħlu arkivju storja ta' Malta ħanajtek. inħobb ġifiri minn ikollu bżon parroċċi oħra jimma oċi nħares lej kuluri jew dak kellna xi ngħidu magħhom fl-antik. Daqqa t-tie nħobb inti. Kazini tal-banet, per eżempju. Kazini tal-banet eh, għandi relazzjoni tajba magħhom. L-organizzazzjoni tal-arkiv. Ġifiri anka fil-sens nikdbilhom fl-affarijiet tal-festa tagħhom norihom li għandhom potenzjali, ġifiri anka bl-arkivju sew mużikali u sew ukoll ġifiri rekords uffiċjali tal-gazin, menuti, eccetera, korrispondenzi. U ħazzabar eh, u tajjeb li jullem u koll l-Sur Malkim eh, Xkembri li joħroġ pubblikazzjoni propju fuq l-istorja u l-kultura ta' ħazzabar kull sena. Kull sena. U tiskanta kemm joħorġu affarijiet ġodda sew anke riċenti uħud minnhom, jiġifieri u sew anke dawk antiki li ma konniex nafu bihom. Veri dawk kif taf inti, ir-riċerka ma tiqaf qatt, għandek dokumenti dejjem jinstabu ġodda. Kellna wkoll persuna interessanti l-mużew Giuseppe Tawma. Li ħallina ftit ta' snin ilu. Ftit ta' snin ilu kont ngħinu ħafna jien propjament u kontribut kbir. Trenja volja mela ħal-ġdejt ta' għajnuna kbira ħazzabbar u koll ma nselmu il-ħafna zabbarin li mot jew ieħor u koll jgħatu s-sem tagħhom kuljum volontarjament. Il-kontribut ta' ħazzabbar fl-istorja. Għandek Ovvjament bħala raħal huwa raħal imdaqqas illum ġifiri, qed nitkellmu fuq it-tieni l-ikbar parroċċa li għandna f'Malta xi tinkludi għandek ix-xajra magħha u għandek postijiet oħra fejn għalkemm il-popolazzjoni kbira hemm parroċċi diversi fihom, jinnaf naf Birkirkara kbar. Li għandek diversi. Għandek diversi parroċċi sewwa. E, għandu sem, per eżempju, għandu sem fl-istorja politika ta' Malta, kena l-ewwel President Mara, fil minn hemmhekk kienet. sew anka ġifiri mill-qabel meta kellna l-Kostituzzjoni kellek anka ministri importanti. Kellek ukoll il-kwistjoni Eżatt, l-irvel tal-1958 li lassa incidentalment. Sfortunatament eh, inħar u nħar u kol il-dokumenti tal-assess, eh, l-okkorrenzi. Fil-fat, dik interessanti per eżempju tiġi mal-arkivi tal-parroċċa, kienem nies li Ta' qabel l-ASES kienu jirreġistraw il-bejbis li twieldu, t-trabi li twieldu. Fl-ASES. Fl-ASES u mbagħad ta' surġent jieħodhom u jirreġistrawhom normali mal-public registry, mar-reġistru pubbliku. U kien hemm nies li dal dokument tagħhom li marru missierhom ħadu biex jiffirma li ta' inħaraq. U l-unika referenza li kien fadallhom li daw twieldu meta ġew pereżempju biex jiżżewġu marru għal ID card jew hekk, li twieldu kienet iċ-ċertifikat tal-magħmudija tal-parroċċa. Bih seta' kellhom prova li daw veru twieldu. Sew. Jiġifieri interessanti apparti li ntilfu dak iż-żmien. Michael, affarijiet oħra. It-teżi tiegħek eh, tal-baċelerat eh, iġib li sem Disabbar Parish Archives and its importance to social history. Ovvjament, għamilta fuq ħazzabbar, għamilta fuq l-arkivju ta' ħazzabbar, għamilta fuq xi ħaġa li tħobb. Idli xi ħaġa fuq dan l-istudju tiegħek. Mela. U nibdew nitkellmu issa fuq l-arkivju propja tal-parroċċa. Jien għandi żewġ imħabbiet l-istorja u l-arkivju u rrid nara kif naqadhom flimkien. Iċ-challenge iċ-challenge anka li ta' tutor, professor William Zammit, kien Li speċi rrit nurih daw dal-karti li għandek kien il-dan. X'importanza għandhom f'Malta ġifiri għalfej huma wirt nazzjonali għalijek huma u għalfej għandhom jinżammu. U jien ħriġt bl-idea li daw importanti għall-istorja soċjali tagħna għax fihom affarijiet li ma ssibhom hemm kien ieħor irrekordjati, jiġifieri reġistrati, u għalhekk bdejt nagħmel del da. Rid nagħmilha wkoll biex nuri t-tipi ta' affarijiet li nsibu f'arkivju parrokjali, mhux jiġifieri l-maġġoranza tan-nies. Għadhom jaħsbu li dak hemm tmuru jagħmillek il-ċertifikat tal-magħmudija jew tmuru jiċċekkja jekk ħadx il-griżma qabel tiżżewweġ, dat tip hekk, jew tmur u ssib iċ-ċertifikat tal-mewt tan-nannu, pereżempju. Hemm ħafna u ħafna aktar. Hemm ħafna u ħafna aktar li huma ħafna f'ħafna interessanti iktar mill ċertifikat tal-mod, per eżempju. Fuq dawn nitkellmu aktar qudiem dwar dawn il-dokumentazzjoni, ċertifikati tal-mewt, eh, mamudijiet u zwiġijiet. U anka wkoll tal-grizma. Imma Kemm hu kbir dan l-arkivju fil-parroċċa? Qiegħed fil-parroċċa stess fil-uffiċċju parrokjali? Għanna l-korrenti qiegħed fl-uffiċċju parrokjali. Korrenti. Fil-dawk li jintużaw kuljum anka fimni rekords għadhom jinħolqu kuljum. Qed ngħidu dawn li huma żwiġijiet imwiet u mamudijiet. Dak huma korrenti. Jew pereżempju naf xi ħadd imur jibbukja s-sala tal-parroċċa dejjem għandha reġistru u tniżżel il-booking. Da qed jinħoloq rekord xi darba ħajġi fl-arkiv, ġifiri, mhm, dak mhm. huma affarijiet korrenti sewwa. Eh, għandek ukoll ammont ta' reġistri li jinżammu pereżempju minn 1930 slaw biex dak li jkun mar un qeda fil-parroċċa b'dak il-ħin, ovvjament l-antik il-peress li ma tantx intużaw dawk ħadna minnhom qegħdin il-mużew u għandek ukoll hemm post jisu semmi karin taw ġifiri daw li mhux daqshekk Niġu bżonnhom, immaġi li niġu bżonnhom għax mhumiex daqshekk antiki sewwa. Ġifieri qed nifhem li huwa maqsum fit-tnejn jien bażikament. Għandek bażikament dak li huwa kurrenti. Postijiet, eh, għandek semi kurrent, eżatt, u antiki. L-antiki qegħdin kollha l-Mużew tas-Santwarju. L-antiki dak li nifhmu bihom xi status animarum. Status tas-seklu 18, eh, legati. Seklu 19, legati. Veneranda, lampada, konti. Imma fuq dawn huma klim daqsxejn tqal Għas-semmija l-qudiem tispjegalhom daqsxejn mela il-serje tagħhom. Ekku. Konċilju ta' Trentu ovvjament eh, ħareġ li il-kappillani jridu jiddokumentaw il-dawn il-reġistri, il-żwiġijiet imwiet, mbagħad wara anka l-mamudijiet. Visti pastorali. Mela, kif il-tqajt magħhom b'relazzjoni mal-arkivju parrokjali, kif isemmu l-ewwel ħaġa vista pastorali X'inhi di għall-benefiċċju tas-semmiegħa? Mela din il-viżta pastorali ġieli kienet issir qabel però Trento, il-Konċilju ta' Trento da meta sar il-Konċilju ta' Trento jissejjaħ kontra r-Riforma, kellek ir-Riforma tal-Protestanti, il-Knisja ridet tagħmel xi ħaġa, Knisja Kattolika biex tagħmel ir-Riforma tagħha għax kien hemm bżonn, jiġifieri daw kellek nuqqasijiet kbar fil-Knisja u kellek papiet li ndunaw bihom u riedu jagħmlu dil-bidla sewwa. E, mela, e, waħda mir-regoli li jagħmel kien li l-isqof irid ikun ta' isqof biss ta' djoċesi waħda u kappillan irid ikun joqgħod fil-parroċċa tiegħu, ma jistax ikollu parroċċa oħra li jkun kappillan tagħha, dak kien qed jiġri li minħabba dħul ikollok isfijiet. Qed nitkellmu ta' Trentu din. Ta' Trentu, eżatt, 1560 Six il-qoddim daw qed. Imma il-visti pastorali. Il-visti pastorali kienet waħda mir-regoli ta' Trento li l-isqof irid jagħmel vista pastorali jekk jista' jkun kull sena. Ovvjament kienet impossibbli bdew isiru iżjed ma bdew isiru frekwenti. Waqt il-visti pastorali l-isqof qed nitkellmu sa pratikament salabini, ġifi qed nitkellmu tar fis-seklu 18. Ekku, fil-fatt eh, ta' Mattej, eh. Mattej qed nitkellmu l-bidu tas-seklu 19. Mbagħad joqsu fid-dettalji ħafna. Eżatt, id-dettalji għal limitat. Limitata ħafna. Kienu ġifiri deskrivu l-inkwatri li għandek fil-knejjes, l-iskultura. Anka l-arkivju, Mike. U l-arkivju, eħe, kien l-arkivju speċjalment dar-reġistri tal-kappillan. Daw ngħidu daw kienu l-mabodija, griżma, mewt u żwieġ u anka l-istatus animarum kienu r-reġistri kważi personali tal-kappillan. U kważi personali tiegħu u jiktibhom u jrid jieħu ħsiebhom u responsabbli għalihom. Fil-fatt daw huma l-eqdem fejn hemm l-eqdem regola dwarhom fl-1614 meta Papa Pawlu Ħamsa obbliga lil kappillani jżommu daw ir-reġistri u kien jiġi l-isqof ġieli anke ssib marki fihom li Rom jew jew l-kanċillier tiegħu eċċetera dar kien ikollu r-retinju miegħu sewwa li Rom u, u jiffirma li Rom u anka ssib qisu inventarju tagħhom li huwa importanti ħafna dan, pereżempju fejn għandek parroċċi li hemm xi reġistru nieqes jew inkella xi reġistri li ġew amalgamati flimkien. Allura inti minnhom tista' tiddefinixxi l-istorja ta' dal-reġistri meta nbidlu maż-żmien. Interessanti ma' anki il-fatt l-indiċi tagħhom. Uħud minnhom, per eżempju, ta' żwiġijiet, ma nafx kux tal-belt, jagħmel referenza għall-mara. U b'isimha. Iva. Mhux b'kunjomha. Jiġifieri tkun daqsxejn diffiċli biex wieħed jagħmel riċerka meta inti għandek l-isem tal-mara u bl-isem mhux bil-kunjom. Ekku. Għax u tifhimha wkoll dik peress li l-mara kienet żwieġ irid isir fil-parroċċa tal-mara. Tal-mara. U kien kważi permess speċjali tal-kappillan li jsir barra mir-raħal. Anka, anka s-sagramenti, s-sagramenti il-kappillan kellu l-introjtu minnhom, ġifieri tal-koll oġġett li ta' kull sagrament li huwa qed jitħallas. U kien biss b'delegazzjoni, jekk f'każ li xi ħadd jagħmel ma tkunx f'emerġenza sewwa, ġifieri, imma jgħammed mingħajr permess tal-kappillan, dak is-sagrament jiġi null, iż-żwieġ jiġi null, eċċetera sewwa. Li kienet ukoll il-kappillan kellu ħafna say anke bis-saħħa ta' Trento. Michael, ovvjament hemm il-reġistri tal-fratellanza, dawk li nsejħulhom konti. Kemm kien hemm fratellanzi? Ħaż-Żabbar kellna erba'. Min huma? Dal-fratellanzi għandek tar-Rużarju, taċ-Ċintura, tas-Sagrament u ta' San Mikiel. Kollha din hemm dawn imma dawn ir-reġistri. Ir-reġistri mhux kollha qegħdin hemm. E, illum bħala fratellanzi m'għadhomx kif kienu qabel laqqas, ġifieri għalkemm min jħossi għadu jżomm xi kitbiet, ġifieri sewwa. Ma dawn il-fratellanzi għandhom storja twila jmorru. Storja twila importanti ħafna. Aħna naħsbu li ħafna mill pereżempju daw il-pitturi li naraw fuq l-art tal-ġemp fil-knejjes barokki l-antiki tagħna biex niftehmu Eh, dawk huma xogħol il-fratellanzi. Mhux hekk. Jew prokuraturi ta' dawn l-artali, kull artal kien ikollu min jieħu ħsiebu. U anka eh, il-fidet li jkun hemm. Il-fidet eżatt l-armar tal-festa tagħhom ejja ngħidulu hekk. Huwa huwa kien proprjetà tal Michael hija ħasra, hija ħasra li tmur tfittex il-konti dawn ir-reġistri tal-ħlasijiet pereżempju. U ssib lakuni. Ejwa. Ir-raġuni hija naħseb li ġili jkunu anċi prokuratur Għax tal-fratellanzi kienu jinżammu prokuraturi, mux fil-knisja, għax hija ngħidu l-fratellanza għal dik tagħha hija li għalkemm hija jaqda reliġjuża, imma sa ċertu punt hija autonoma mill-knisja, fil-fatt ġili anka l-qassis kienu jekk ikollhom bżonn qassis iħallsuh huma jażluh huma minn min iridu kien ikun hemm fil-fatt Fis-seklu tmintax, dil-kwistjonijiet bejn il-kappillani għax irid itihom qassis u mhux ieħor li jridu huma. Sew. Eh, Ġifieri hija ħasra li jispiċċaw dawn id-dokumenti għand il-prokuratur jew is-segretarju tal-fratellanza. Ekku. Li ma' żmien jiġi nieqes u il-familjari tiegħu jarawhom żejjed. Ekku. Eh, Jispiċċaw uħut minnom eh, jew jarmuhom jew inkella jien idwek. Jintilfu. Jintilfu. Per eżempju, aħna żgur, ġifiri, da kien hemm rekords, ġifiri l-ewwel fratellanza li twaqfet hija tal-1617 tal-Rosario ħaż-Żabbar. Mhux tas-Sagrament. Tas-Sagrament għal xi raġuni ħaż-Żabbar eh, twaqfet wara. U anke tas-Sagrament jidilli Zuzzina kien ried li li titwaqqaf kważi l-ewwel waħda f'kull parroċċa. Xi raġuni kienet Twaqfet tar-Rożarju għaż-Żabbar 1617 u fl-1621 twaqfet tas-Sagrament. Fil-fatt għal dak iż-żmien kienu jieħdu ħsieb il-vjatku daw il-fratelli tar-Rożarju. Jista' jkun anke l-imħabba r-raħal kien żgħir ma nafx, imma xorta hemm din l-istramberija. Però mbagħad l-ewwel rekords tagħha jinsibuhom jibdew mal-1860, jiġifieri ara x'lakuna għandek, jista' jkun kienet defunta kif jikteb wieħed mill-prokuraturi tagħha f'dak iż-żmien, minn supplika li sibt, mhm, u mhm. r-rekords intilfu, ġifieri. Michael, kwantità ta' dokumenti. Bħala kwantità jiena. Qed nitkellmu dak l-arkivju ejja ngħidu hekk l-antik, mhux l-attiv. Eh. Ejja ngħid eh, F'li għand il-naħa tal-mużew jidhirli għamilt madwar xi 400 item. 400 item bħala metri, xkaffar. Bħala metri e, għandek jisu 8 xkaffi, 8 xkaffi ta' xi metru u 30 cm sekku l-waħda ġifieri fidem. F'dak biss. Isu 10 metri. Isu 10 metri, eżatt, ekku. Mbagħad għandna ovvjament da semmi current li għadni fil-fatt fil-proċess li nara x'inhu ma u mhumiex u ninventorjom, eċetera. Sewa. Il-proċess tal-tissemmi l-inventarju, il-proċess tat-tindif, il-katalogar, l-inventarju, bat inkomplu nsemmu aktar l-authority record. Mhm. Imma dik iktar quddiem, kif kien eh, sibtu dawn il-reġistri, dawn il-volumi? Eh, li sibt, ġifiri, ħanibdow, ħafna jasbu li huwa l-sistema ta' librerija li mhuwiex m'għandux jaqsam arkivju, fatt jiena xi ħadd qabli mhux Karmenu żgur, kien xi ħadd tiffettillu jagħmlu dal-arkivju bid-dati. Allura spiċċajt bdejt insib ktib tal-Mamodija, mbagħad ktib tal-Fratellanza, m'hemmx M'għandux jaqsam, jiġifieri qed tifhem. Mhux kollezzjoni kollezzjoni. Mhux eżatt, mhux serji serji se nużaw kelma propja sewwa eh, tal-arkivi. Eh, m'għamlux hekk, eh, ngħidu ħisu tipo ħarbtu. Fatt, mbagħad jilla u l-mamil tkelli naqqad ninsib il-kodba nagħmilhom flimkien, ninsib tal-fratellanzi għalihom, eċċetera biex Għandi, għandi, għandi stampa ċara ta' x'hemm. Il-fond qiegħed l-arkivju parrokkjali mbagħad bdejt naqqad is-series tiegħu, sewwa? U wkoll fejn għandek fratell, anzi ovvjament dawk li nħolqu mill-prokuraturi għalihom eċċetera. U bażikament bħala fond ieħor. Ekku, ekku, eżatt. Għandek it-tindif u mbagħad ovvjament ma stajtx nagħmlu kollu waħdi kien hemm majnuna miegħi wkoll ġieli, ġifieri ġew xi ħbieb li jkunu l-Knisja kienu jgħinuni fih. Bdejt ukoll nagħmel digitization ta' ċertu dokumenti, nieħu r-ritratti ġifieri bil-kamera tiegħi ħa ngħid hekk. Li kienet importanti għax daw kien hemm minnhom daqsxejn fraġli. Forsi b'mod dilettantesk ta' aktar milli. Li għalija kont ninqeda biex bniedem talabni ma' modija antika stajt naqdiħ. Proset. Minn ma' il-dokument u da' qed nippreserva fl-istess ħin. Ekku. Sawa. Michael, l-aktar dokument antik. Hemmhekk huwa l-ktib tal-mamodijiet. li jmur lura ftit ġranet wara t-twaqqif tal-parroċċa. Fl-10 ta' Jannar 1616 kien ġie maħtur il-kappillan, Angelo Pontremoli, minn Cagliarez, u ftit ġranet wara saret l-ewwel magħmudija fil-parroċċa. Tal-bidu. L-ewwel magħmudija ta' tarbija minn Ħaż-Żabbar. Kienet ma saritx, kienet saret jidir li l-Birgu, l-ewwel għax kienet ma kellux fond, e allura beda jgħammet l-emmolaw, saru xi ħamsa hekk. F'Ġunju saret l-ewwel waħda ħażabbar fl-ewwel ta' Ġunju ta' dik is-sena. Dak huma dak huwa l-ewwel rekords li għandna. Sew, nitkellmu l-aħħar dokumentazzjoni bħala arkivju antik. Bħala arkivju antik, fehmni, jiena Għall-inqas f'dar tal-parrof li għandi fil-Mużew tas-Santwarju, hemmhekk qisu nżomm sa madwar l-1900, jiġifieri fejn jidħlu rekords, għax imbagħad għandi post ieħor fejn inżomm dawk li ngħidilhom semi-current, jiġifieri li ma jkunux daqshekk fl-idej ma xorta qegħdin ġol-uffiċċju parrokkjali li jistgħu jintilfu qed tifhem ikunu konservati għalihom. Ekku, Michael, l-arkivju inti qsamtu f'diversi fonts u f'diversi seri. Ekku. Per eżempju, id li xi ħaġa fuqha. Eżatt, inti inti għandek. U dawn huma evidenti wkoll eh. fit-teżi tiegħek. Ekku, il-fonts huma dak l-entità kollha, l-entità ir-rekords maħluqin minn entità waħda, ir-rekords maħluqin minn entità waħda, tal-każ pereżempju l-arki ma għax nidħol f'ħafna fond, zammejtu anka minħabba li kien hemm ċertu referenzi tiġa hemm, allura zammejt bħala fond wieħed l-arkivju parrokjali żabbar. Umbat ovvjament jiena ħloqt is-series, is-series tal-kellek il-fratellanzi, ħloqt tal-jom, ġifiri, eccetera. E, għandek is-series tal-mammodijiet, daw l-iktar dejjem li jibdew minn 1616 u jibqgħu sejrin sal-lum, daw għadhom għaddejjin sal-lum. Kull bambudija li ssir tiġi rreġistrata. Għandek imbagħad il-żwiġijiet, eċċetera, daw ngħidilhom is-sagramentali jien fit-teżi tiegħi. Mhm. Għandek imbagħad il-veneranda lampada. Per eżempju, il-veneranda lampada. Eh. X'inhi di? Di Dan huwa tal-lampir. Eżatt, tal-lampir. Għax inti kull ma tagħmel fil-knisja meqjus li inti għal tagħmlu għas-sagrament. Issa daj bħala tip ta' dokument kien beda biex jinġabru l-fondi u jinżamm ir-rendikont tagħhom biex tinxtegħel il-xemgħa tas-sagrament, iż-żejt ta' quddiem is-sagrament fl-antik. Ġifieri għandek ix-xiri tax-xemgħa. Eh, u mbagħad bdew jidħlu ovvjament. Ukoll għandek ukoll il-rendikont tal-festa. Bdew jikbru żgħad minn dak milli nixtru ż-żejt tax-xemgħa, il-fond bda l-fondi bdew jintużaw biex tissir il-festa, bdew jintużaw biex issir għaw mux attivita ġifiri tkab jinnaf għaw opri fil-knisja Ekku. marbut imma l-festa principali. Ġifiri, per eżempju, il-titular il-titular ħassibu fil-dokumenti l-ħlasijiet u l-koll interessanti li kollom li rċavuta fuq wara il-firmata. Eżat, ġiri sib li rċavuti, mux dejja, niskont skont min ikun qed jħossib id-dokumenti. Ovvjament eh, minn kappillana li oħra anka l-kitba tvarja ġieli tkun ċara, ġieli tkun iktar mħanżra. Għandek l-inkaċiduża u li tista' tkun problema u koll anka u Malta. Ekku, ekku, ekku. Semmina l-veneranda lampada, semmina u koll il-reġistri tal-konti tal-istess bażikament bħal veneranda lampada fejn għandek id-dħul u l-ħruġ tal-attività tal-fratellanza. Imma, status animarum, li huma interessantissimi. Ħafna dawk għal speċjalment għal storja demografika huma utli. E, fihom issib tant kien obbligat li prattikament kull sena waqt il-perik kien jagħmel ċensiment il-kappillan. Issa ma kienx jagħmlu biex kien jagħmlu biex anke jara kemm għandu nistaħtu għamlu hekk taħt ġol parroċċa tiegħu. Per eżempju, popolazzjoni s-seklu 18. Ekku. Kemm e, kienet? Qisha madwar 1600 fil-bidu tas-seklu tmintax u waslet u mbagħad meta ġew biex telqu l-kavallier ħa nagħmlu hekk fl-aħħar tas-seklu tmintax kienet misset xi 2800. Nitkellmu. Il-viċinanza ma' Bormla, pereżempju. Il-viċinanza ma' Bormla li kellek nies jaħdmu fil-Port il-Kbir, ovvjament, nsibu anke baħħar hemmhekk qegħdin jgħixu ħaż-żabbar. Nafu bihom. Nies li qed iservu anke ġifieri fis-sens għandhom dak in-negozju tagħhom li jiddependi wkoll fuq dawn in-nies li qegħdin relatati mal-attività tal-port. Ġifieri din baqgħet ukoll nistgħu ngħidu sa żmienna. Jien niftakar ħafna nies jaħdmu d-dockyard pereżempju minn Ħaż-Żabbar. Jiġifieri apparti il-kottoner imma ħażabbar u żejtun kellek ammonti ta' nies. Witilajn, Witilajn, misma. Eżatt, Witilajn kien jagħmel parti mal-parroċċa ta' Ħażabbar. Fil-fatt fejjem mill-Knisja l-antika ta' Witilajn u anka fejjem il-ġdida dik kienet meqjusa parti mill-parroċċa ta' Ħażabbar. U il-legati, x'inhuma daw? Il-legati huma meta għandek in-nies jista' f'ħajjithom jew ġifieri jagħmlu testment jew jagħmlu f'kuntratt ta' fondazzjoni li biha jħallu ammont ta' flus jew pereżempju ġieli kienu jħallu flus il-bank għax kien ikollok l-imma xqisu stabbli dak iż-żmien mhux bħallum. E, imma dak iż-żmien kien stabbli allura jafu li pereżempju minn 3% għamax jistgħu jagħmlu quddiesa ġiex quddisit fis-sena. Għadhom isiru quddis. Isiru quddis tal Dawn il-legati eh, kienu bat notarili. Bat notarili, eżatt, fil-fatt. Imma jekk għall-argument ħalla daqsek ta' flus għall-argument 2000 eh. skud. Eh. Li qed niltaqa' magħhom pereżempju. Għadhom għadhom isiru quddis għalihom. Ġieli jiġu nies ġifieri nagħmlu riċerka lihom u hekk meta jsibu dal-legati, il-banek qed jitolbu li daw ikunu mifdija. hemm proċess imbagħad il-korja fuqhom dawn l-affarijiet biex daw jinfdew. Għax huma pressi hemm dak kif qed inti hemm kuntratt notarili, il-bank qisu biex isellef in-nies biex jixtru dil-proprjetà ma jkunx irid dal-irbit fuqha. Ġifieri għadhom għadhom invalidi sewwa u jsir dal-proċess, ġifieri. Minnhom il-legati però tara d-devozzjoni tan-nies. Jiġifieri lejn il-festi, daw ħafna minnhom dal-festi kbar li Malta magħruf għalihom, is-sekondarji, l-iktar pereżempju s-sekondarji, ħafna minnhom minn dal-legati bdew, jiġifieri naf dal-festi tal-artali, illum hemm San Franġisk pereżempju, u ssir quddiesa żgħira, daw kien ikollok nies li jħallu biex issir prietka ta' San Franġisk. per eżempju. Pritka u għandek ukoll il-ħlas tal-organista. Eżatt, ġili kollok organista, ġili biex jixelu x-xema, naf hemm waħda ħelwa qed jibbaxu ma setax jaqbad jgħidilhom ma jistax jaċċettom, imma għandu talba lil papa x'da il-papa mbagħad bħala Vatikan ikun jista' jeħilsu mill-obligi u jiddevjom ma' xi ħaġa oħra, għallu għaxin għandi żewġ paniġirki għal San Gajtanu, kif ħan għamilhom? Għax ħallewhom li flegati, ġifieri dawn l-affarijiet kienu tara d-devozzjoni tan-nies ukoll minnhom. Michael, qabel konna nitkellmu fuq l-istatus animaru ma tissemmi il-popolazzjoni taħt il-kapillan bħala il-merħla tiegħu. Il-merħla. Kontu maċi. Kontumaċi, dok interessanti. Dok ikunu naqal imqarbin. Eżatt. Sawa. Kelkom imqarbin, eh? Ejwa, s-sejb. U fil-fatt anka. Bazzikament f'kull raħal kien hemm. Kull raħal, eħe. Eh. U però bat eh, s-sejbhom fil-lista lihom, fil-fatt. Fuq wara, ma Fuq wara, ġeneralment, fuq wara, eħe, eh, jagħmel lista tagħhom biex jafza. Da ovvjament kien jagħti kopja li dioċesi, ġifieri l-isqof, ġifieri da. Kien jagħmel żewġ kopja allura? L-istatus Mhux 99% hekk kien isir. Fil-fatt, issa ħa nitkellem fanka fuq ix-xogħol tiegħi. Jiġifieri ġieli s-Sibt refer meta kont qed naħdem fuq l-istatus animarum nagħmel inventarju tagħhom. Ġieli s-Sibt li da qed jgħid il-kappillan speċifikament fuq qed jikteb dan huwa kopja tal-libro li għandi fil-parroċċa. Ġifieri Ġifieri hemm evidenza li huwa kopja. Kopja. U qed jagħmel dar rapport, ġifieri. Kompli jgħidli fuq il-kontumaċi. Kontu maċi, per eżempju, interess, u ġili tiskanta kem kien ikun hemm, ġifiri, naf raħal ta' per eżempju, elf ruħu s-sib għaxra ma jkunux ftit, per eżempju. Li maħadux il-sagrament daw. Li maħadux il-sagrament. Eżatt, taħna meta ngħidu l-praċett illum dawarni għal ewwel tqarbina. Il-praċett kien li inti tqerru titqarben darba fis-sena. Sewwa, e, u dawk għal xi raġuni ma kinux jagħmluh. Kien hemm minnhom per eżempju, jgħidu da separati ma qiegħed ma mar oħra, ġifieri hemmhekk ma jistax jitqarben u l-kappillan kien jaf u jniżżilha. E, kellek per eżempju minn litteralment jiktiblu biret fil-fejdi. Viri. Prostituti, per eżempju. Prostituti nafet naħat specialment tal-ibliet kellek iktar mill-naħa ta' tal-irħul. Ma jkunx hemm, ovvjament dawn m'hemmx domanda li jom sewwa. Kellek u però mhux bil-fors kienu jkunu kontu maċi, ġifieri daw jekk imbagħad erru jitqarbnu għal dik id-darba fis-sena. Ma jaqgħux taħt, ikunu għamlu l-praċett sewwa. Jidil li l-professur Stanley Fiorini għandu għandu paper fuq l-ewwel kontumaċi. Fuq anka fuq l-istatus għana marhom l-ewwel wieħed ta' 1683 jidil li hemm il-korji. Eżatt, interessanti ħafna. Michael, ħalli fuq għal-pawsa mużikali nkomplu wara din il-kanzunetta nisimgħu l-vuċi ta' Felicien Brinkati, ovvjament din imwilda ħaż-żabbar, Michael, tkellimna ħafna fuq il-taqsim tal-arkivju, il-problema oriġinali kif eh, arkivjawh, kif eh, inventarjawh. L-inventarju li għamlu propju mhux f'xenarju arkivistiku. Inti bil-teżi tiegħek ukoll serva biex dan l-arkivju tista' tgħid ikun organizzat kif suppost. Tkellimna wkoll fuq il-żewġ taqsimiet tista' tgħid l-arkivju eh, ġenerali kif inhu dak li huwa reġistri ta' żwiġijiet imwiet u mamudijiet u l-arkivju tista' tgħid l-antik fejn għandek il-veneranda, lampada, legati, status animarum, eccetera. Michael, Inti fit-teżi tiegħek iddaħħal sezzjoni interessanti fl-appendiċi Authority Records. Din x'inhi din? Din, din dan l-appendiċi importanti fit-teżi tiegħek? Din, speċi aħna daqqa isem issibu bil-Latin, oħra bit-Taljan, oħra bl-Ingliż. Naf, per eżempju, persuna Jekk inti qed tirreferi qed jikteb l-att tal-magħmudija jikteb ismu bil-Latin il-kappillan. Il-maġġoranza huwa bil-Latin u bit-Taljan. Latin, Taljan, mbagħad jidħol il-Malti iżjed tard. L-Ingliż daħal? L-Ingliż ftit li xejn. Hemm xi ħaġa żgħira, e, xi professjoni tal-fidi jidirli, ġifieri, għalkemm kien hemm żwiġijiet, ġifieri sibtom pereżempju meta beda ġifieri dem waħda referenza Għall-Irlanda, per eżempju, nsibha fis-seventeen ninety nine jien, jiġifieri hemm tfin ta' tarbija li missierha kien Irlandiż, jgħidlek Isola Hibernia, jiġifieri mill-Irlanda sewwa. Wieħed probabbli minn das-suldati li ġew mal-Ingliżi jew qed jiġġieldu kontra l-Franċiżi. Per eżempju, għidli xi ħaġa fuq din il-lista ta' l-Authority Records. Eżatt, eh, jiena provajt nagħti isem li eh, ngħidu about out ta' authority, imma mbagħad nagħti l-varjants miegħu sewwa. Per eżempju. Ġifieri naf jekk għandek naf per eżempju Leopoldo Farrugia da, Puldu Farrugia bil-Malti, referut ħaf diversi kodba ġifiri jek. Ma bniedem jekk inti da għandek database fuq computer, il-variant Bormla. Siba bormla, burmula, kospikwa. Kospikwa, eżatt. Bil-lingwi varjaw, ġifiri, anka f'dokumenti diversi. Dialettat u kol. Ekku, eżatt. E, u ma importanti. Tiktiba din, nizzilom inti. F'dal-kas le, pero fi xolti etnamilom, ġifiri. Ovvjament, Xkien, xkien ma nizziltix. Mek jina għat fuq il-kappillani biss, għamil lista tal-kappillani, ovvjament kienet BA ħanajdu għek sawa. E, Pero dak it-tip ta' autority records jett namlu anka fi xoll li ħortijaj, ġifiri. E, ovvjament inti jekk inti għandek titlu, da, da kif, per eżempju għandek kif semmejt inti burmola jek tiblek fit-titlu tal-reġistru li għandek, imma jiena dak ma nistax naqbad namlu kospikwa. Allura, ovvjament jiena qed noħloq authority record għal Bormola li f'każ li xi ħadd jikteb kospikwa dak ir-rekord ħa jitlagħlu fuq is-search fuq id-database tagħna sewwa. Jifieri dik hija da jkun fil-background tal-website pereżempju tad-database qed tifhem l-authority records. So. Eh, għandek ovvjament noqgħod fuq il-via fina ġeneralment u għandek tal-HMM li qed jaħdmu Malta dwar il-proġett tal-digitalizzazzjoni Ovvjament ħan nitkellmu aktar qudiem dwar l-HMML. Michael, inti wkoll tagħmel fl-appendiċi tagħmel lista tal-vitmi ta' l-epidemiji, diversi epidemiji li ġraw matul is-snin, matul is-sekli f'Ħażżebar, dawk li ġew irreġistrati, pereżempju, il-pesta tal-1813. Kien hemm ġew irreġistrati 55 tista' tgħid vitma. Vitma. Il-kolera tal-1837 kien hemm 92. L-influenza Spanjola ta' kważi mit-senilu 1918 19 il-persuna. F'dawn ir-reġistri, kif daħħalhom il-kappillan, kif irreġistrom? Eh, hemm per eżempju f'ċertu każi jinnaf per eżempju f'tal-pesta tal-1813 għamel lista li jom. u jiddeskrivi li daw ħadhom lej iċ-ċimiterju parrokjali llum li jintuża bħala ċimiterju ġenerali ta' Ħaż-Żabbar, e, akkompanjati minnu bis-salib, bl-istola u b'żewġ lanterni. Jiġifieri qed jagħti deskrizzjoni tal-funeral. Kif jispiċċa jikteb li dan dwar ordni Mill-isqof itkanta t-tedew fil-knejjes kollha u fosthom. Imma dawn ma beżawx mill-kwistjoni tal-pesta. Iva, kien ikun hemm biża, e, però kien hemm il-kappillani li ħassew l-obbligu li jibqgħu man-nies tagħhom, ġifieri, għalkemm forsi kultant nagħmlu daqsxejn kritika ħarxa fuq il-Knisja. Kien hawn bħal kull għandek it-tajjeb u l-ħażin qed tifhem. Jiġifieri minn dawn l-affarijiet narawhom li kienu jkunu viċin tan-nies tagħhom. tal-1676 li kienet pesta ħarxa ħafna, minn popolazzjoni ta' ftit 'il fuq minn elf ruħ minn Ħaż-Żabbar mietu kważi fuq 300. Eh, dak li literalment eh, qabad parti kbira. M'għandek ammont ta' paġni, xi ħames paġni, fej kull ma jagħmel jikteb in-numru u jikteb il-vitmi, hemm każ minnhom fejn mietu 10 bil-pesta f'ġurnata. U ma jsemmix l-ismijiet. U jsemmihom l-ismijiet. Jsemmihom? Jsemmihom. U jgħidlek li ndifnu fiċ-ċimiterju. Ma dak litteralment beda jsir kulħadd imejjet bil-pesta. Mid-dehra tant kienet infirxet ħaż-żabbar li prattikament tmut biex tmut qiegħed mal-vittmi tal-pesta. Ġifieri ċimiterju jew kennirja? Fiċ-ċimiterju. Kien hemm regola li kienet inti għaw stretta ħafna li meta għandek epidemiji jitfnu fiċ-ċimiterji. Fil-fatt mbagħad anka dak il-każ tal-influenza Spanjola F'dak iż-żmien l-Ingliżi mbagħad daħlu pereżempju anke b'influwenza normali ġoċ-ċimiterju, TB ġoċ-ċimiterju. U fosthom kien hemm pereżempju tal-influwenza Spanjola dak kien għamel reġistru jkopri sal-1925 li fihom isemmi dawl dal-vittmi tal-influwenza Spanjola. Ovvjament jiena ħadt id-dejta minnhom għat-teżi tiegħi. Suppliki, suppliki importantissimi ħafna. Iva. Il-kurja naf li għandkom sezzjoni kbira ta' suppliki. Għadhom u sallum. Dejjem. Tajjeb li ngħidu li supplika huwa rikors hija petizzjoni hija talba. Ekku, meta nisimgħu l-kappilla ngħid ħana nagħmel xi pittura ġdida jew hekk. Dak ikun qed jagħmel rikors l-awtoritajiet tal-Knisja, supplika. Sewa. Sew. Inti f'dan it-teżi tiegħek il-suppliki taqsamhom f'dik li hija controlled vocabulary. Biex tiddefinixxi it-tip ta' supplika x'kienet. Idi xi ħaġa fuqhom. U x'inhi din qabel xejn controlled vocabulary. Eżatt. F'xenarju eh, arkivistiku. Qed nagħmel indiċi jiena sewwa u inti għandek ovvjament dan mbagħad qed nidħol fuq l-item x'inhu, jiġifieri għandek il-volum qed nagħmel indiċi tiegħu sewwa li biex tkun tħaffef il-proċess li ssib l-affarijiet. Inti meta qed tagħmel kontroll vocabulary, f'każ li għandek database u anka lik stess meta qed tiġi biex tfittex, veri ngħidu għandek Excel sheet. Għandek għandek vokabularju kontrollat tista' tagħmel filter u għandek id-definizzjoni ġifiri biex issib eżatt. Jinnaf bnidem, inti għara kem per eżempju għandek similaritajiet bej klim jinnaf grave, tomb, etc. Jinnaf dal kas per eżempju użajt excavating a grave in the church, per eżempju, qed nagħti eżempju sewwa, wieħed minnhom rebuilding, making a, a decorations in the church, maċ nżid arti jew affarijiet hekk, ħallejta sempliċi. Ma bija qed insib is-supplika li rrid. Suppliki kien hemm diversi dawk li huma privileġġi, huma tweġiba ta' memorial ukoll, petizzjonijiet lill gvernatur impedimenti ta' żwiġijiet. U diversi talbiet oħrajn, kif semmejt l-ewwel, jagħmel talba pereżempju lil fidil insara li din fil-knisja jgħidilhom għandna ħsieb li nagħmlu pittura. Mxek, dawk jgħidu siet affarijiet reċenti, qabel ma tantx kienu jitolbu permessi f'da żmien. Sew, eh, idli fuqhom dawn. Daw huma interessanti ħafna. Daw, daw pereżempju toħroġ minnhom ħafna storja anka tal-parroċċa kif żviluppat tal-Knisja. Jien naf pereżempju waħda minnhom jgħidlu għalkemm hu kitibha mhux biex noqgħod nistudja jien, eh, qassis qed jgħidlu sma' mħabba l-popolazzjoni li kibret għandi bżonn inħaffer ħames oqbra fil-Knisja. Firet jindika li u veru fis-seklu 19 bdiet tikber mod estensiv il-popolazzjoni. tisplodi kważi, ġifieri fl-aħħar tas-seklu dsatax sewwa meta qed jagħmel di. Hemm oħra pereżempju jien naf qed isemmi t-talba biex idaħlu li għadhom kemm daħlu d-dawl għaw il-gas fil-knisja. L-aċetilena qed jaqilbu mix-xema għal-gas u nsomma għandu spejjeż u ma jistax jixel il-lanterni li għandu qoddim il-knisja ġifiri għax daw jaħdmu bil-petrolju u dakoli speċi qed tifhem. Fili qed juruk daw l-affarijiet. E, suppliki oħra ġifiri kif semmejt inti hemm tal-impedimenti ta' żwiġijiet dawk għandek interessanti. Ġerament jew pereżempju għax da jkun e, ngħidu hekk qiegħed mal-persuna l-oħra mingħajr ma huma miżżewġin allura ma jistax jaqbad u jmur jiżżewġ normali. Ma jistax jagħmel laqqas. Le, mifhem ma ma dejja ma kienx daqshekk ehm, antipatka, ġifieri għalkemm ma din l-idea, ġifieri dak kienu jagħmdu ġifieri normali. Qed nitkellmu seklu 18. Seklu 18 kienet issir it-trabi kienu jiġu mamda. Ovvjament ma kienx issir ċerimonja bħal-lum bil-quddies eċċetera, ma kienu jiġu mamda, ġifieri ġi li ssib anka non fader, nitkellmu ġifieri fit-termini ta' dak iż-żmien, patris ignotis ġifieri ssiba, u ġieli jkun hemm noti ġifieri daw tagħmdu normali, ġifieri kemm jista' jkun kienu jagħmduhom il-babies, tinduna li qed jagħmdu viċin ħafna, Eh, ma impedimenti kellek anka per eżempju kellek by affiliation, ġifiri di inti inti per eżempju mitħuk u ħat iżżewġ l-armla tiegħu, allura inti tiġa tafa affiljat magħha. Allura jintala permess mill-Vatikan li kien jingħata ta' ġifiri. Relazzjoni. Eh, għandek relazzjonijiet ta' dem, ġifiri sa' raba ġenerazzjoni, dik l-istess kienet issir talba jgħidulhom il- Meta ġili smajna, kont nismaħħa jien, iżżewġu bil-bolli dawk. Di hmm. kienet il-papa l-bulli, il-bolla papali, għax kien hmm. jintbad digrit mill-papa li daw jistaw jizzawġu dik kienet. Sempliċi ġifiri. L-istati liberi li jem sew fl-arkivju tal-kurja kif ukoll l-arkivju tal-katedral. Referenza għal-jom f'dawn l-impedimenti il-tajt? Ma sibx daqsek, stati liberi huma aktar differenti. Però hemm każ minnhom interessanti. Għallhom itolbu stato libero, ġifieri hemm mitra ċirkolari, tant tara kemm kienet tieħu l-Knisja bis-serjetà żwieġ. Tajb li ngħidu għal benefiċċju tas-semmija stato libero. Eh, X'inhu? Stato libero bniedem li jrid jipprova illum anka tintuża għażwieġ ta' ċivili ġifieri li eh, aħna bħala pajjiż ma tistax tkun miżżewġ iżjed minn persuna oħra. sakemm din ma tmutx u terġa' tiżżewwed sewwa. Nsibu każijiet ta' bika mija fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. Eżatt, dawk interessanti ħafna. Jew nkella xhieda foloz u mbagħad jammettu li daw xedu fil-fals biex ingħata statu liberu. Ma statu liberu bażikament hu bniedem qed jipprova li hu mhux miżżewweġ. jew inkella li l-partner, il-parti l-oħra mietet imma għavolja m'għandux ċertifikat tal-mewt għandu provi biżżejjed li da miet. Mhm, Tifhem? Mhm, ekku, ekku. Eh, f'każ ta' ċirkulari interessanti li hemm kopja ta' ħażabbar, l-isqof għallhom toqgħodux fuq il-reġistru ta' soldati li jgħidu li daw mhux miżżewġin, itolbuhom prova ulterjuri għax dak ir-reġistru huwa falz, aw mhux falz, mhux korrett, jiġifieri mhux updated kien probabbli, għallhom itolbu iżjed dokumenti awtentiċi sewwa. Imbagħad ovvjament hemm xi ħaġa relatata ma' persuni Anglikani qed jaqilbu għal Knisja Kattolika, ġifieri anke biex tgħinhom jiżżewġu fil-Knisja, ovvjament kien hemm qabel kien hemm xi ma stajtx taqbad nies ta' reliġjon differenti ma kattoliċi ma setgħux jiżżewġu fil-knisja b'mod normali. Kien isir iżwieġ fis-sagristija dik il-ħabta, eċetera. Sewwa. Sew, Michael, inti f'dawn it-taqsimijiet għax ħallejnih barra dan il-libro maestro, x'kien dan? Dak il-libro maestro dak huwa wieħed mill-eqdem dokumenti li għandna ħażabbar. Eh, jibda ma' twaqqif tal-fratellanza ta' ċintura. Jidil li 1737. Eżatt, dak inter għaxu qed jiġbu u baqa' jentuża kważi għal xi mit sena dak il-volum ġifieri. Mhm, sal-1880. Eżatt, eh, eh, iżjed minn mit sena għax għamment insejt. Imma da ġifieri għandek il-memberships tal-fratellanza ta' ċintura u l-proġetti li kienu qed jagħmlu. Ġifieri minna, pereżempju, għandek il-bini tal-artal Ovvjament kien hemm qar tal-vakat fil-Knisja ta' Ħaż-Żabbar meta twaqfet il-Fratellanza taċ-Ċintura daw eh, ngħidu ħadok taħt idejhom qabdu l-ġanni kolbu ħaġer biex jagħmilhom il-pittura. Wieħed mill-aqwa artisti ta' dak iż-żmien. Dak iż-żmien. Eh, l-aħwa Fabri jagħmluhom l-iskultura, Fili kien hemm kolonni sbieħ ħafna, sfortunatament meta bnew in-navi, bdew jaraw il-barokki kraħu neħħewhom daw, ġifieri għandna parti minnhom fil-mużew ma' ritratt tagħha veru kien Kien artal sabiħ ħafna. Ġifieri f'dal-każ qed naraw il-ħidma ta' fratellanza u fl-aqwa tagħhom, ġifieri fis-seklu 18 dal-fratellanzi kienu fl-aqwa tagħhom ukoll. Ekku, ekku. Michael, l-ewwel fil-programm kont qed issemmi l-HMML. X'kien dan? Dan huwa proġett tal-Amerikani ta' Minnesota, il-Hill Museum and Manuscript Library. Eżatt. Eh, daw bażikament bdew mal-Benedittini, Dan il-proġett beda f'Malta mill-microfilming fl-1973. Kien ġabhom Don Ġuan għal fillu. Ekku, dik hemm storja twila interessanti kif beda dan il-proġett. Kienu ġew biex suppost jaħdmu mal-Gvern Malti, il-Gvern Malti ma ħallihom Don Ġuan ħatafhom taħt idih. Iktar milli Don Ġuan, iktar milli Don Ġuan, għax Don Ġuan kien għadu fil-bidu Monsignor Kolejro. Monsignor Kolejro. Dak iż-żmien u l-isqof eh, Gonzi il-ħsieb kien eh, tal-HMML li jagħmlu il-microfilming eh, tal- eżattament tal-arkivju legali. Tal-AOM eżatt legali. Umbat kellhom il-ħsieb ukoll li jagħmlu tal-biblioteka meta ngħidu legali dak li hemm fil-banka ġoratali, il-diversi rati u tribunali. Imma Dan kien fil-lejn tmiem is-sittinijiet kien hemm il-ħsieb li jsir, kien hemm bidel il-gvern fil-71 u mbagħad qalu li jekk isir dan il-microfilming ħajnaqqas it-turizmu f'Malta trid tqis li s-sebajnijiet konna niffukaw ħafna fuq it-turizmu. X'ġara mbagħad? Ovvjament, il-Knisja qalet jagħmlu tagħna issa. Mhux hekk. U fil-fatt, u fil-fatt, u fil-fatt eh, bdew jagħmlu il- eh, bis-saħħa ta' Monsignor Kolejro, Eduardo Kolejro u Gonzi, l of Gonzi, iddeċidew li hekk kważi tista' tgħid f'temp ta' ftit jiem qalu go ahead. U bdew jagħmlu il-proġett eh, propju dak iż-żmien eh, fil-mużew tal-katedral fejn kien hemm l-arkivju tal-katedral dak iż-żmien. Huma kienu bdew fil-fatt wara l-gwerra u dik kienet kważi għallhom speċi gonzi jekk daw ħadmu l-Vatikan min jien biex inwaqqfu minna. Michael. bħala ħażabbar. Il-proġett tal-HMML, eh, sew microfilming, sew digitization. Kien sar fil-tmeninijiet, kienu saru l-ewwel ħames volumi tal-mamodija, microfilmed, u mbagħad meta kont qed naħdem jien għat-teżi, eċetera, kienu kontatjawni ovvjament jiena ħadd permess mid-djoċesi għax dan mhux tiegħi wara kollox biex ituni l-permess li naħdem jagħmlu d-digitization tiegħu tal-volumi u huma jaslu sal-1850. Ovvjament jien kelli l-inventarju minħabba t-teżi, eċetera, kien, kien kważi lest. Allura kellhom anka x'jistgħu jagħmlu, eċetera. E, u ovvjament saru madwar 50 volum li jinsabu fuq, fuq l-internet fuq il-website tagħhom sewwa. Michael, il-proġett għadu għaddej? Il-proġett bħazzabbar waqt spiċċa, però kienu qed jagħmlu affarijiet oħra ġifieri madwar Malta f'arkivi diversi. Eżatt. Firri anka fuq qed jagħmlu anka f'arkivi li tuhom permess arkivi privati. Inkluż ukoll l-Arkivju Nazzjonali u xi fratellanzi wkoll. Fratellanzi, eżatt. U anke xi parroċċi oħra. L-arkivju ħażabbar miftuħa riċerka? Iva, eh, għalkemm marret isir b'appuntament, imma bniedem jiena li niħossib l-arkivju nipprova neħnu mill-aħjar li nista' jiġu fil-fatt kelli għaw minn ħadem teżijiet hekk, eċetera, ġifieri, minn rid jara referenza li semma pereżempju Karmenu ħanerġgħu nsemmu fl-istudju tiegħu mill-arkivju ta' ħażabbar jerġa' jara ġifieri, ma sebt l-ebda problema. U anka minn hawnhekk dejjem sibtu koll appoġġ tal-kappillani tnej li ħdem tagħhom taħtom li dejjem ħallewni nagħmel dan ix-xogħol. Qabel intemmu, Michael Buħaġar, x'qed jagħmel il-ħidma tiegħek? Bħalissa l-estate il-kors is-sena l-oħra fl-2022. Teżi wkoll. Teżi wkoll li anka għamilta pubblikazzjoni zaħira biex dak li jkun anka nagħti regalta ġifir il-min il-minna. Min jixtieq jixtri għadin. Kif jagħmel? fuq il-Facebook jew hekk Michael Buħaġa isibuni mhux problema ġifieri kopji kopji għandi minna inkemm qed niġbor ġifieri l-ispejjeż li għamilt il-ktieb għax hija u taħdem published. U taħdem l-arkivju tal-kurja. Naħdem l-arkivju tal-kurja, nagħmel digitization l-impjeg prinċipali tiegħi. Għalkemm nagħmlu ngħinu ir-riċerkaturi wkoll fil U dawn il- ejjen ngħidu hekk, ir-ritratti diġitali din available din esposti fuq il-website. Il-website archives.church.mt wieħed kemm jillogja ġifieri u għandu aċċess għalihom. Interessanti ħafna, interessanti ħafna. Grazzi Michael mill-ġdid, eh, ħad gost eh, nisimak ovvjament eh, segwejt sew it-teżi tiegħek. Aħna qed niltaqgħu ta' sikwit fir-riċerka li ġili nagħmel l-arkivju tal-Kurja. Jien nerġa' nistiednek Michael għal programm ieħor li konvint ikun interessanti. Din id-darba ħan nitkellmu fuq xi ħaġa marbuta mal-dokumenti notarili fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi. Grazzi mill-ġdid Michael, eh, nawguralek aktar riċerka u aktar studju. Wieħed jista' jerġa' jisma' dan il-programm u programmi oħra mxandra fuq dan l-istazzjon permess tal-poddati li wieħed isib fuq net on demand Jien u dan istans nerġa' nagħmel appuntament għal programm ieħor bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm nerġa' niltaqgħu is-slim u s-saħħa.